บุ๊กทูแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าประโยคคำสั่งหนึ่ง Impératif 1 Impératif 1คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Tu es paresseux. Ne sois pas si paresseux. Tu es trop paresseux. Ne sois pas si paresseux. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ Levez-vous, monsieur Muller. Levez-vous, monsieur Muller. เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ Asseyez-vous, monsieur Muller. Asseyez-vous, monsieur Muller. นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ Restez assis, monsieur Muller. Restez assis, monsieur Muller. ใจเย็นๆนะคะ Ayez de la patience. Ayez de la patience. มีเวลาไม่ต้องรีบ Prenez votre temps. Prenez votre temps. รอสักครู่นะคะ Attendez un moment. Attendez un moment. ระวังนะคะ Soyez prudent. Soyez prudent. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas bête.